Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է տահավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամի մեր զրուցակիցը Լիբանանահայ Զաքար Քեշիշյանն է, ում հետ մեր զրույցը վերաբերում է հայոց մեծ ցեղասպանությանն ու հայրենադարձությանը։ Բարև ձեզ, պարոն Զաքար։ Հազար բարի։ Պարոն Զաքար, դուք Մուսալերցի ըստ երևույթի ինչքանով որ դուք հիշում եք Հակոբ Քեշիշյանի ծորնը եւ Զաքար Քեշիշյանի թորը։ Այո։ Մեծ հորս անունը Զաքար եղած է, բայց անոր հոր անունը ենթադրում են որ Հակոբ էր։ Այսինքն կասկածներուն եք, որ հնարավոր է Հակոբ չի եղել։ Հին ավանդություն է, չէ՞ որ անպայմանորեն իրենց ավակները կընկեն հորանունով, բայց ամեն բարակայի Հակոբ Բաբ Մեղաձե մեր հայրս պատմած է ինձ, որ կենթացրեմ իր մեծ հորանունն է։ Բնականաբար հարցը արդեն հուշեց, որ մեր խոսակցությունը պիտի ընթանա հայոց եղերնի 100-րդ տարելիցի շրջանակներում, մի փոքր ավելի ծանոթանանք ձեր եւ տոհմին, եւ ցեղին, այն հանգամանքին, որ դուք առաջին սփյուռքահայն եք, որ եկել է Արցախ, սիրահարվել Արցախին եւ առ այսօր չի կարողանում կտրել կապերը Արցախի հետ պարզապես։ Մեր գյուղի ծերերեն ողորմած Հաբեշյան բաբուկը, որ մեզի գրեթե հարևան էր, մեր թաղեցին էր, եւ ունի մուսալերան բաբենական արցականքեր անունով գիրքը, որում մեջ մուսալերան ավանդույթների, ասույթների եւ այլնի մասին գրելով զուգահեռաբար Պատմագիտական ակնարկի մեջ կնշե թե մեծնդիկրանի օրերին մուսալերցիները Արցախյան այս շրջաններեն կացած են եւ հաստատված են մուսալեր։ Եթե ճիշտ է դա, եթե գիտական հիմք ունի, ուրեմն արցախցիներ են իբրև մուսալերցիներ։ Տերևս ադոր համար է որ նգարակրային լեզվամտածողական եւ դարբեր հանգիտություններ նմանություններ ունին երկու ժողովուրդները։ Իմ ծնողները եւ հայրը եւ մայրը ծնած են Մուսալեր։ Հայրս 11 տարեկան եղած է, երբ որ արդակախտած են, ստիված եղած են թողնել Մուսալերը եւ կալ հաստատվել այնջար հայկական ավանում, որ այն ժամանակ եղել է ճահիճներ։ Ամենայն հավանականությամբ այդ թողերը դված են Մուսալերցիներուն, որտեղ մեկը այդտեղ ոնց պիտի ապրին՝ մի կողմից մալարիա, մի կողմից սով, մի կողմից դժվարություն, ոչ դունգա, ոչ պանգա, Աստեղ դանք ես հողի իրենց, աստեղ թողմերն են։ Եթե աբրենալան որոնք աբրեն դարդղնվեն, գծուլվեն այդ հերանագարով դերևս։ Նույնիսկ ֆրանսական պետությունը գնաց է այդ հողը եւ դրամատրած է անջարցիներուն։ Անշուշտ ֆրանսական հոգացությունը կարևոր եղած է այդ շրջանին, ոչ միայն անով որ ֆրանսացի էր այն նավաբեդը, որ Մուսալերան ժողովուրդը փրկեց, եւ նաեւ առաջի բնակարանի հիմքերը դրված են այն ճարում ֆրանսական պետության հոգացությամբ նվիրատվությամբ Հայրս կպատմի թե եկած են այն ջարդ, վրաննաբնակ վիճակ մը ստեղծած են, երբ ծմերը վրա հասած է գիները երեխաները պատստարված են շրջակայից գյուղերի մեջ, նույնիսկ հերավոր զահլե քաղաքում, դղամարդիկ կամած-կամած գերտած են այն ջարը, որ շատ գեղեցիկ նաև շնորհիվ ֆրանսական ջարդարապետական միջամտություններուն ունի շատ գեղեցիկ գարույց, թևավոր արձիվ մնե գարձեկանի կա եւ գլուխը կա, որ եկեղեցին է վերևը, իսկ թևի վրա արդեն ուղայած եւ հորիզոնական փողոցներ են եւ Լիբանանի միակ դերևս ճարտարապետական հատակագից ունեցող կառույցն է, որ այն ժամանակ ասկե 80 տարի առաջ կառուցված է։ 89 թվին էր, որ առաջին անգամից Արցախ եկա եւ այն ժամանակ խորհրդային Ղարաբաղ կամ Արցախ թերթը, որոնք խմբակիրը բարոն Մաքսիմ Հովանիսյանն էր, գրեց առաջին սպիրկահայերը հանցին ինձի մրո Արսեն Գրիգորյան երկիչին եւ Արգենտինայից Ռուբեն Անոնով մի երաժիշտ ուսանողի մեր այստեղ գալը համերգներ տալը այդ առիթով եղավ եւ իբրև առաջին սպիրկահայերը ոտ դրեցին Արցախ հողը Ինչ էին պատմում ձեր մեծերը, իդեմս ձեր մորը Լուսահոգի Շուշան Քեշիշյանի եւ Տեր Արսեն Քեշիշյանի քահանա է ձեր հայրը եւ մինչեւ օրս քահանայում է Եղեռնի մասին, Կոտորացի մասին, այդ ամբողջ ավերի, թալանի, այդ ամբողջ ճամփորդության մասին, որ հաղթահարելով հասան այնճար եւ հաստատվեցին այնտեղ եւ ձեր հայրը եւ ձեր մայրը արդեն 13, 12 տարեկան երեխաներ էին եւ նրանց հիշողություններում ճամփաներ կային այդ հա։ օրեր, այդ ճամփաները, գախտի հարկադիր ճամփաները։ Ըստ էության, երբ 1915-ին հերոսամարտը դեղ ունեցավ, նրանք թեև չէին ծնվել, այլ նրանց հայրերը վստահաբար եղած էին այդ հերոսամարտի ժամանակակիցները, իսկ իրենք հարգադրված էին մուսալերցիները դուրս ծրվեցան, հետո հետ վերադարձան, երբ որ խաղաղություն եղավ, սակայն հետո 40 կամ 41 թվականին գրգին գախտեցին եւ եկան հաստատվեցան անջարբ, ըստ մեկը արդեն դերևս բարդաթիր էր գրեթե փոքրամասնությունն է որ մնաց միայն վակով գյուղի մեջ մուսալերան եւ այնտեղ հիմա նաեւ հիմնադրած են եկեղեցի եւ հերագա սկուշավոր գապ մնալ գա անոնց հետ անջարծի ժողովրդին եւ մուսալերան մեջ մնացած այդ փոքրաթիվ որոնք հայերեն չեն խոսիլ բայց մուսալերան պարպարը գխոսին եւ թրքերեն գխոսին որտեղ հայկական դպրոցներ կամ գիրկրականություն չկա այնտեղ Երբ եկած են սովի եւ դժվարության մեջ իրենց մանկությունը, բադանությունը անցուցած են, իսկապես որ ջահիճներ եղած են այնտեղ, հին լուսանգարներ կան, ես լուսանգարները սերտած եմ, տեսած եմ, թե ինչպես կամած-կամած մի սենյականոց բնակարաններու վերածված են, թե ինչպես այդ ջահիճները վերածված են զարգաց խնձորիներու խաղողի այգիների, բանջարանոցների եւ այլն, եւ ժամանակի ընթացքում ամեն տարի որ կարողացել են մի քիչ շահույթ ծերծկել, ավելացրել են մի սենյակ։ Ադոր ամարալ շատ դարօրինակ ջարդարեբեդություն ունին անջարի դուներուն կեսը։ Այսինքն սկիզբեն մշակված, դասավորված ճարտարապետի ծերակրով գծված հադակակիցներ չունին այդ դուները։ Ես կիշեմ, երբ որ ես ծնած եմ, մեր դունը եղած է ընդամենը 1.5 սենյակ, Հետո գիշեմ ես արդեն բադանի էի, երբ մի մեծ սենյակ եւս ավելացավ։ Երևի այդ տարի բերկարադ եղած էր։ Հայրս ուսուցիչ էր, բայց յուրաքանչյուր ուսալերցի դրված էր հողադարած, որտեղ մենք ունենք խնձորի այգի եւ մեկադալ կարծեմ անչրտի հողմնալ ինչ ծանված էր չեմ իջեր։ Հետո կամած կամած թե ինչպես մեր դունը դարձավ երկարգանի հսկա գարույցի, այդ բոլոր հանգրվանները 4-ին հանգրվանով եղած է։ Մինչ հիմա արդի դուները արդեն շատ գեղեցիկ ճարտարապետական դեսք ունին, գարույց ունին, հադակակից հա, ունին։ Հայրս 14 տարեկան եղած է, երբ կացած է շարքը ընկերներու հետ, որոնց մե նշանավոր Բողոս Սնաբյանը, որի մորը Քերու դղենա գրող հրաբարական գործիչ գրագանակետ ուրիշներ Սարգիս Դելտյանը դաշնակցական ականավոր գործիչ բյուրոյի անդամ երկրդարիներու 14 տարեկան եղածին երբ որ կացած են Երուսաղեմի Սրբո Հակոբյանց վանքը այնտեղ ժառանգավոր եղած են եւ ուսանողներ եղած են Հակոբ Օշականի եւ նմանատիպ այլ մեծ անուն հեղինակություն գիտություններու, երբ վերադարձած են արդեն հորս ընտանիքը ամբողջությամբ ներկախտած եղած է Հայաստան Էջմիածին եւ Երևանի մեջ, ինչեւ մա իրենց զավակներն ու թորները նույնիսկ վերջերս ծորները Գաբրին այնտեղ։ Եվ ինք մնացած է այն ջարում, որովհետեւ մեծ հորմես Զաքար Կեշիշյանին ստացած է նամակը որ դղաս այստեղ շատ լավ է, անպայման եկուր, սպասենք քեզի ամեն ինչ շատ լավ է, բայց երբ որ կաս լատիժի շուգայից բեր էսինչ բանը, արաբերենով կնշանակի մի եկուր, մի արի, չկաս։ Այդ շուգայանը դված է, որտեղ անժամանակ նամակները կագեբեն վստահաբար գարտում էր։ Այդ ցեվով հայրս չէ եկած, եւ մնացած է ընտանիք կազմած է անջարի մեջ, որտեղ ուսուցչություն ըրած է, հայրս 25 տարվա ուսուցիչ եւ շուրջ 77 թվից քահանա է եւ կանդարիներու քահանա հանրայական վաստակ ունի, այժմ հանգստյան գոչված է եւ անջարի մեջ է եւ անշուշտ կմասնակցի եկեղեցական բոլոր արարողակարգերում։ Իսկ մայրս տասնամյակ մը ինչեւ իմ ծնիլը եղած է ուսուցչուհի Շուշան Կեշիշյանը, այնուհետեւ եղած է այսպես ասած դնային դնդեսուի կսեք այստեղ։ Այո, եւ սպաած է մեր դասյարակությամբ Եվ նաև ասկային մեր ցանկին տեղակատարություն եղած է իբրև Աթենապետուհին նախագահը Անջարի Լիբանանայ օկտյան խաչի ախտամար մասնաճյուղին երկարդարներ գիշեմ մանավանդ երբեմն այն դարիներուն երբ որ ես 10 տարեկան էի դերևս 70-ական թվականներուն քաղաքացիական պատերազմին երբ մի քանի տարի Անջարի երդասարտությունը Զեննիցերին պաշտպանում էր Անջարը ոյե մեկ պատերազմական միջամտությունից դիգիններն եւս իրենք էին նաև քիշերաբահում որբեսի պահակ դղարներին ծննդամտերք հասցնեն կամ հանգարց քիշերային հերթաբաղություն գար մեկ երկու անգամ ալիս իբրև երեխա մորս հետ կացած եմ այնտեղ քնած եմ գիշեմ Պարոն Զաքար բնականաբար եթե հարցերով մի քիչ խորանանք բոլոր սփյուռքահայերի ճակատագիրը գրեթե նույնն է նույն սխեման գրեթե անցել են ես հիմա կուզենայի մի քիչ ավելի արդիական հարց շոշափել անցել արդեն 100 տարի այսօր մենք ունենք պահանջատեր եզրույթը բա վառ եզրույթ, որը չկար, ասենք 80 տարի առաջ, 50 տարի առաջ, 90 տարի առաջ, բայց ձևավորվել արդեն այդ եզրույթը եւ մենք ասում ենք, որ պահանջատեր ենք եւ դա ասում է հիմնականում երիտասարդ սերունդը եւ ներկայումս նաեւ նկատվում է Թուրքիայում ժողովրդավարական այսպես ալիք եւ թուրք երիտասարդները կամ երիտթուրքերը, ասում ենք չէ, եղերնը կազմակերպել են երիտթուրքերը, այսօրվա երիտթուրքերը կարծես թե պատրաստ են ընդունել իրենց նախնիների գործած մեղքը եւ ապաշխարել նրանց փոխարեն եւ կարծում եմ կգա մի պահ, որ նրանք պատրաստ կլինեն ապաշխարել եւ գուցե իրականում նաև հողերի վերադարձ լինի, արդեն մենք կարողանանք ունենալ մեր արևմտյան Հայաստանը նյութապես շոշափելիորեն։ 100 տարի է անցել, 4 սերունդ է ձևավորվել եւ դուք 4-րդ սերնդի ներկայացուցիչն եք, ձեր որդին Վահագնն արդեն 5-րդ սերունդն է ձևավորում։ Եղավ Արցախի պատերազմը, Արցախյան գոյամարտը, աննախադեպ հաղթանակ կռեցինք, Շուշին ազատագրվեց։ Դուք եղեք առաջին սփյուռքահայ, որ եկաք Արցախ, համերգ տվեցիք եւ հիմա դուք Շուշիում եք, Ստեփանակերտում եք եւ հիմա դուք ունեք Շուշիում արդեն բնակարան։ Ձեր ոդքի մեկը Արցախում է, մյուսը Լիբանանում է։ Բնակ Բնականաբար ես կուզենայի ձեզ տեսնել Արցախում ավելի շատ եւ ավելի քիչ Լիբանանում, եթե կա ձեր անհրաժեշտությունը։ Գուցե շտապում եմ, գուցե հենց ձեր կենսակերպը այսօր հիմք է, որ ձեր ворթին կվերադառնա Շուշի եւ արդեն ինքը կլինի Շուշիի քաղաքացի։ Լիբանանը կլինի ճիշտ է ծննդավայր, բայց հայրենիքը կլինի իրականում Շուշին։ Ինչն է դժվարացնում Սփյուռքահային ի վերջո բնավորվել Արցախում կամ Հայաստանում, որովհետեւ չունենք այդպիսի Սփյուռքահայ, որ լիարժեք բնավորված լինի կամ Արցախում կամ Հայաստանում։ Նախ ծեր հարցի առաջի բաժինին կուզեմ անդրադառնալ, ասելու համար, որ նախ բավական դժվար բան է հաղթանակած Արցախում նստել եւ խոսել 100-ամյակ մահարաշ տեղի ունեցած հայկական ցեղասպանության մասին եւ ըսկալ որ անոր գրողն ենք, ժառանգն ենք իբրևս Փիրկահայեր, այդ ամբողջ դարաբանկը, այդ ամբողջ հայրենազուր գլալու գաղապարը, անընդհատ բանջարիրական պայքարի մեջ գլալու ցանկը սփյուռքի մեջ բնավալ երանալի կացությունը, չէ, կացությունը որ նույն չափով գրնան չսկալ կամ նույնիսկ եթե սկալ նույն կանով չեն գրեր հայրենաբնակ մեր հայրենագիցները Ասեմ նաև ակնարկելով ձեր այն հարցին, թե ներկայիս թուրք երդասարտությունը կամած-կամած կրնա ճանչնալ ցեղասպանությունը եւ ընդունել։ Իմ խորուն համոզմամբ թուրքը թուրք էր 100 տարի առաջ, թուրք է այսօր, եւ եթե մնա թուրք պիտի մնա նաեւ հետակային։ Գեներու հարց է եւ ամենբարակայի պետք չէ հուսալ, որ երբևէ իսրդե զղճացող, աբաշխարող եւ հող վերադարձնող պիտի լա մեզի եւ Արցախյան այս հիմակվա այս զինյալ խաղաղությունը, եթե գրանք խաղաղություն, ասել մեզի վկա, որ Ավասիկ Սահմանյանին պետականորեն միշտալ պատրաստ են ոչ միայն պատմական Հայաստանը չդալու, այլ Արցախն ու Հայաստանն ալ մեզնից խլելու։ 100 տարի առաջ Թուրքը Թուրք էր, Թուրքիա այսօր եւ եթե մնա Թուրք պիտի մնա, բայց 100 տարի առաջ ուր էր մեր զենքը, ուր էր մեր խելքը, ուր էր մեր միապանությունը, ուր էր մեր զորությունը, մեր ըսկոնությունը ուր էր։ Այդ բեգը անընդհատ գրձող ցավ էին մերսում այս մդորումը, որ մենք չենք կրծած առաջ կառնել եւ մենք չենք կրծած բադվով Թուրք կար 100 տարի առաջ, Փարքաստո Արցախում այսօր հաղթանակեցինք եւ սպիրտի մեջ մեր բայկարը նաև նա է, որ մի հարվածի անգյունալ սպյուրքից հնարավոր հարվածը հասցվի Թուրքին վերադինալանալու համար մեր արդար իրավունքներուն եւ անշուշտ ես նաեւ գավադամ, որ այս մեկը նաեւ մեր ասկային pedagogan քաղաքականության առանցքը պետք է կազմի։ Գալով երկրորդ հարցի երկրորդ բաժնին թե սպիրկահայեր ինչպես կրնան այստեղ հաստատվել մնայուն գայք հաստատել այդ բոլորը գախյալ են նաև pedagogan քաղաքականությունը ըստ որում յուրաքանչյուր սպիրկահայ որ պիտի կա այստեղ իհարկե դարական պայմաններով գործի եւ իր գոյությունը քաղաքագիր պայմաններում մեջ նվազագույն պայմաններում մեջ ապահովելու իմաստով երաշխիքներ պետք է ունենա, որբեսի Հալեբեն փոխանակ Ամերիկա կամ Կանադա գաղթելու ներգաղթե Հայաստան։ Վստահաբար ոյե մեկ սպիրկահայ, որ երբեմն ամբողջ կյանք մը Գաբրին սպիրկի մեջ երազելով հայրենիք եւ այնպիսի սերունդներ կան, այնպիսի մարդիկ կան, որոնք ամբողջ կյանք մը սպիրկի մեջ Հայաստանով դարված ապրած են առանց իսկ Հայաստանը դեսած լավ գնալու մահացած են։ Եթե կան պայմաններ, նվազագույն պայմաններ ստեղծվի իրենց համար, վստահաբար կան եւ գայք կհաստատեն հայրենիքի մեջ։ Անշուշտ այս մեկը pedagogan կգրտեմ լուրջ քաղաքականություն, լուրջ ներդրումներ կբահանջե եւ չեմ գիտեր մեր հիմակվա pedagoganությունը ինչքանով դնդեսաբես պատրաստ է նման քաղաքականությունը իրագործելու։ Պարոն Զաքար, դուք խոսում եք ձեր որդու մասին, Վահագնի մասին, որ նա օրերից մի օր մի երեկոյան ձեզ ստիպեց մեծ օթանավ բերել, նստել եւ իրար հետ գալ Շուշի։ Նա իհարկե եկել է Շուշի, բայց նա փոքր է եւ չի կարող ընկալել ինչ է Շուշին, որտեղ է, ինչու է եւ այլն։ Բայց երբ կլրանա կբոլորի 18-19 տարեկանը կամ ինքնուրույն քայլեր անելու արդեն իրավունք կունենա, Գամ մի օր դուք արդեն պատրաստ եք եւ դա լսել եք։ Լուրջ տղամարդու հետ ինչպես կզրուցի, հայրիկ, ես գնում եմ Շուշի, ես գնում եմ այնտեղ հաստատվելու։ Ինչ եք անելու դուք։ Արդյոք ինք արդեն ունի այդ հիմքը Շուշիում ապրելու եւ դա դուք եք, այդ կամուրջը։ Իբրև հայ եւ իբրև մայր յուրաքանչյուր սպիրկահայ իր զավգին պետք է դասյարակե ասկային տեսլականով հայոց պատմության, հայոց լեզվի, հայ երկրի մշակույթի յուրացումը պետք է փոխանցվի իր մե իր զավքին։ Թե զավակը 18 տարի գպոլորե ինչ գորոշե, ուր ապրիլ գորոշեի, ադիգա իր սեփական անկախության վիճակն է։ Եթե երբևէ որտիս որոշե Շուշի ապրիլ, ես միան գրնամ ողջունել, եթե ինքը գրնա իր հացը վաստակիլ եւ քաղաքագիր պայմաններում մեջ ապրիլ Շուշիի մեջ, ես միան գրնամ ողջունել այդ մեկը։ Իսկ ձեզ խանգարող հանգամանք ունեք, որ դուք հիմա բնակվեք Շուշիում եւ Շուշին լինի իհարկե ոչ ձեր ծննդավայրը, բայց ձեր հայրենիքը բնակավայրը։ Այո, անշուշտ, որովհետև ես Տագավին գմնամ հավատացողը այն առաքելության, որ Սփյուռքահայը ունի, որ Սփյուռքը ունի նույնիսկ հայրենիքի նկատմամբ։ Եվ Արցախյան շարժումը եւ Աղեդալի երկրաշարժը 1988 թվականին ցույց տվին, որ հզոր Սփյուռքը իսկապես որ նեցուկներեն մեկն է։ մեկ հայրենիքին եւ շնորհիվ Սպիրկի հայ գազագերբություններու ներդրումին եւ մարտահրավերական եւ դարբեր բնույթի օգնություններ մինչեւ այրոսորալ գդեղան Հայաստանի եւ Արցախի մեջ։ Օրինակ համար Լիբանանահայ ունի Արցախ ֆոնդը, որու անդամներն մեկն է մեզ ֆոնդի վարչության յուրաքանչյուր երրորդ երեխան, որ գծնի ազատագրված տարածքի վրա, կստանա կատնդու գով մգամ համապատասխան գումար նման նույնարժեք նվեր մգստանա Լիբանան բանանայության անունով։ Այս բոլորը կապացուցեն, որ սպիրկը դակավին շնչող եւ գենտանի թե վտանգված, բայց դակավին շնչող եւ գենտանի օրգանիզմ է եւ այն կանադեմ, որ դակավին գաբրի պետք է ապրի մինչև իր բնական մահը։ Այդ բարակային անշուշտ օրեցօր մենք ավելի գսկանք մեր ուժերու, մեր թվականակի նոսրացումը, բայց երբ սփյուռքահայ ես եւ այնտեղ ունիս իմ բարակայիս, իմ կորձի, բնույթի բարակային, որ նոր ծերունդի հետ է, երջախումբերու հետ է, մշակույթի հետ է, ես այստեղ կամ հայրենիքով գսնվիմ եւ այդ ծնունդը կդանիմ այնտեղի երջախումբերու ջամպով այնտեղի ժողովրդին, որովհետեւ սփյուռքը կսնանի միայն հայրենիքի մշակույթով։ Հայրենիքը մինչև այսօր առանձնապես այլ բնակավարի սնունդ նյութապարոյական իմաստով ոչ պեկպանդված է սպիրկին։ Եթե սպիրկը գործած է շատ գիտագից կերպով նյութապարոյապես զորավի կանգնել հայրենիքին, մեր տնտեսական վիճակը հայրենիքի հիմա այն չէ, որ փոխադարձապարալ հայրենիքը դեր կանգնի սպիրկի վտանգված խավերուն։ Բայց հայրենիքը ինչ որ ըրած է նախ նույնիսկ խորտային օրերուն, երբ հայկական ռադիոն ամեն դունի մեջ կլսվեր, Բադալյանի, Ռուբեն Մատե Երևոսյանի, Վարդուհի Խաչադրյանի վերջերս մահացած եւ դարբեր երկիչներու երկերով կսնաներ սպիրկը եւ հոգեվոր սնունդ կստանար։ Ես կհիշեմ, թե ինչպիսի դոներ Լիբանանի մեջ եւ Անջարի մեջ երբ որ Սերո Խանզատյանն եկավ այցելեց։ Ինչպիսի դոներ երբ որ Սիլվա Գաբուդիգյանն եկավ, անջարցիները դավուլ զուրնայով ոչխար զենեցին, գամար սարկեցին, դավուլ զուրնան, ֆանֆարը, սկաուտները իրենց դարազներով, դպրոցականները ծաղիկներ ցերկերին։ Այս բոլորը այն հոգեվոր սնունդին համար համարել, որ հայրենիքը կուդար սպիրկին։ Ես այդ հոգևոր սնունդը հայրենիքեն սպիրկ փոխադրողն եմ եւ ունիմ առաքելությունս եւ որովհետեւ բոլոր սպիրկայերը, ովքեր գալիս են 1 անգամ, 10 անգամ, 20 անգամ, նրանք խոստովանում են, որ Արցախը սնուցիչ աղբյուր է, Արցախը մտահղացման <coughs> հայրենիք է, Արցախը լիցքավորման աղբյուր է։ Այսպես մարդկոցի նման գալիս լիցքավորվում եւ գնում են։ Արդյոք այդ լիցքերը խթանչեն նաև տեղում գոնը երկարատև լինելու համար։ Անշուշտ խթան են ադիգա նախասեմ որ իմ եւ նրանց տարբերությունն այն է որ նրանք գալիս են այստեղ սնվում են գնում են վիտամին հայրենիքով վիտամին Հ-ով ասենք։ Իսկ ես այդ ծնունդ առնում եմ եւ դանում եմ հետս եւ երջախումբի ճամփով բաժանում եմ այնտեղ, դարաձում եմ այնտեղ։ Իմ առաքելությունն դա է։ Այսինքն որոշների պատճառով է որ պատասխանելով ծեր հարցումին ես առայժմ ծրագիր չունեմ մշտական այստեղ ապրելու։ Որոշների Հայտարարների պարագայում իհարկե անհատապես է դա զգացվում, դուք ավելի ընդհանրական սնունդ ավելի ընդհանուրի համար եք հավաքում եւ տեղափոխում։ Կարելի այդպես ասել, այո, բայց ամեն բարակայի սպիրկահայերու այլ տեսակներ կան։ Բոլորը չեն որ հարուստ են, բոլորը չէ որ ապահովված են։ Ապահովված մարդիկ կգրնան գալ եւ հեշտությամբ այստեղ դուն կնել, հող կնել եւ ապրել։ Եվ շատեր կան, որոնք բնակարան ունին ամառը գուկան ամիսը երկու գմնան Երևան եւ այլն։ Այս տեսակնալ կա, իսկ ուրիշներ ալ կան, ցաղեն որոնք չեն գրնար նույնիսկ իբրև այցելու, տուրիստ կալ, եթե տուրիստ բառը ճիշտ է հայրենադեսության գալու։ Այո, ալուր մնաց այստեղ գալու հաստատվելու եւ աշխատելու եւ դենճակի քրնիկով գարենալ ապրելու այն պայմաններում է, երբ այստեղի մեր հայրենակիցներն շատեր այդ խնդիրը ունեն։ Դուք մի առիթով ասել եք, որ երկու քարի արանքում եք, ցկողության երկու ուժի արանքում եք, այսինքն չեք կարող թողնել ձեր ծնդավայրը եւ չեք կարող ապրել առանց հայրենիքի, բայց դուք հիշում եք նաեւ դրան զուգահեռ Հովանես Շիրազի բարերը փրկության միակ ճամփան հայեր դեպի Հայաստան, որտեղ ի վերջո ծնդավայրը հաջա հայրենիք չի դառնում նաև։ Անշուշտ, անշուշտ այդ այդպես է, դա մեր արցագերիկ վերջի պամփուշտն է։ Նման լավատեսությամբ էլ օրվա հաղորդումը ավարտենք պարոն Զաքար համոզված լինելով, որ փրկության միակ ճամփան անպայման վերելու է բոլոր հայրին դեպի Հայաստան։ Անպայման, սпасելով այդ գեղեցիկ օրվան։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա սեպտեմբերի 23-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Լիբանանահայ Զաքար Քեշիշյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք